Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Kencloan Demit Neng Alas Sendang Pradok Kiriman dari Rais Ondor Marinah Dusun Putuk Kidul Papringan Desa Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem Bojonegoro Besok kuyaku karo yadi karo jan belong mek kayu neng alas sendang pradok kecamatan bubulan. Nengkono kayu ne akeh yo gedi-gedi, yo garing-garing. Sing akeh kayu jati. Aku kono yo tau bingung dereng. Menowo wai papan panggonan kuno pancen asring bingung nowong. Sepedahku tak delek neng sendang pradok. Aku karo jan belong mlaku ngalor njupuk kayu ning lori sendang. Enek kayu jati wis mati mergo disambel bedek. Kayu kuwi banjur tak tegor terus tak peceli. Jari wong kono kayu sing tak tegor kuwi nggone wong kono. Kerekane manuk kutut ringkesing carita mangkene. Kayu wis akeh tak usung ning sendang pradok. Oleh kundekek sepeda iku mau. Naren dhisik di ayo adus dhisik awakku guatel kabeh. Ya Jan, banyune ndang pradok iki pancen bening kok ya. Tur ya seger mili gemluduk sangka sumber asli. bar adus aku karo jan belong aku leren mergo kayu wis tak unggah noning sepeda kari mulih wae jan belong banjur babut sajen bekas panggangan pitik ning sendang kono saya suwi jan belong kaya ora sadar kaya wong klebon ngomong dhewe sak karep-karepe dhewe Ana tletong sapi garing banjur dipangan, banjur tak kandani. Sing mbok pangan kuwi apa? Pingono kletong mbok aja dipangan. Ora, sing tak pangan iki roti udhe tong. Enake ra karuan kok. karo Jan belong banjur mulih turut dalan. Jan belong gemeng terus ngomong ora karuan. Bareng tekan omah Jan Bilong berak-berok jaluk mangan sego ora gelem jari panganane kembang. Banjur jaluk ngombe dumbeni banyu biasa ora gelem jari ombenane lengo wangi. Jan belong mek bengi ora nurukno wong gindrang terus. Aku yo nyoba nambani Jan belong Bengine aku ngimpi diketoki wong ireng rambuté dawa mripaté amba manggon ning wit slubin gedhi. Banjur nggudhaki aku karo nggawa pedhang. Aku banjur ora wani nambani maneh. Banjur ditekakno wong pinter, banjur dioceki karo jan belong. Kowe ra duwe ilmu kok dadi dukun. Kowe dadi dukun ora niat tulung tenanan sing mbok golehi mung dhuwit tok. Dukun ki mau banjur mere akhire Jan Bilong digawa ning RSJ Malang. Yo ora mari yo pancet bayi. Banjur aku diwenehi saran karo Mak Disarengan dikon ning gone Mbah Dukun Ardi. Bengine aku rono kandha marang Danardi. Ah, ah, ah. Jan Bilong kuwi katutan demit bangsa gak genah. Kalate kudu bancan jenang abang putih blekno pitik. Banjur dipanggang. tapi pitike eh, ya jangger pitik kudu golek jago sing rupane bloro, karo didusi kembang setaman mengko bekas sajene panggang pitik iki mang delek oning sendang pradok kono mergo jan belong tar sajen panggang pitik neng kono kudu dicoli meneh Jan belong bengak bengok didusi mbanar di kembang setaman. Sambate panas Aku kapo, aku kapo, aku bakal mulih ning omahku. Sangka awake jan belong metu bulek putih, tak wasi sangka awake jan belong metu wujudan wong cilik kerdil rambuté dawa, mripaté ombo rupane ireng, ulune dawa-dawa bringose kandel ini amba, kaya rai gendruwonan reok. Antaraning sirah lan awake gedhe sirahé, mabur mendhuwur ning awang-awang. Jan Bilong banjur sempat ora sadar. Akhirnya Jan Bilong mari balik ajali menang. Kayu jati bekas disamber bedek kuwi tibae jek digoleki bedek meneh. Tak delek ngarep omah wayahe dan dres campur bedek. Kayu kuwi diantem bedek meneh sampai ajur. Pas kuwi aku yo nyetel TV misan. Ra TV ku yo katut kababan dadine kobong pisan. Pesenku, nek enek kayu bekas disamber bedek Nek iso, ojo sampe digowo mulih Bebayani mergo aku dhewe wis ngalami. Sakmene wae cerita saka aku, ra iso ndur marinah dusun Putuk Kidul Papringan, Desa Dukuh Kidul Kecamatan Ngasem, Bojonegoro bersama tim Cimat.